بوك تو نن راي او سوتا او سوتا كم ويسيت adverbe adverbe เคยยังไม่เคย deja odată încă niciodată Deja odată, încă niciodată. คุณเคยไปเบอร์ลินหรือยัง Ați fost deja odată la Berlin? Ați fost deja odată la Berlin? ไม่ยังไม่เคยเลยค่ะ Nu, încă niciodată. Nu, încă niciodată. ใคร ไม่มีใคร cineva nimeni cineva nimeni คุณรู้จักใครที่นี่ไหมคะ cunoașteți aici pe cineva cunoașteți aici pe cineva ไม่ดิฉันไม่รู้จักใครที่นี่ค่ะ nu nu cunosc pe nimeni nimenea aici Nu, nu cunosc pe nimeni, nimenea aici. Ic กนิด อีกไม่ n าน Încă, nu mai. Încă, nu mai. ค u n yang yu tini ic ่อีกนาน Rămâneți încă mult timp aici? Rămâneți încă mult timp aici? Mai, ดิฉันอยู่ที่นี่อีกไม่นานค่ะ Nu, nu mai rămân mult timp aici. Nu, nu mai rămân mult timp aici. อะไรอีก ไม่อีกแล้ว Încă ceva, nimic altceva. Încă ceva, nimic altceva. คุณอยากดื่มอะไรอีกไหม Mai Doriți să beți ceva? Mai doriți să beți ceva? Mai, dâm arai ca. Nu, nu mai doresc nimic. Nu, nu mai doresc nimic. Arai bang yang mai ยังไม่เลย Deja ceva, încă nimic. Deja ceva, încă nimic คุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหม Ați mâncat deja ceva? Ați mâncat deja ceva? ไม่ดิฉันยังไม่ทานอะไรมาเลยค่ะ Nu, n-am mâncat încă nimic. Nu, n-am mâncat încă nimic. มีใครอีก ไม่มีใครอีกแล้ว încă cineva nimeni altcineva încă cineva nimeni altcineva มีใครอยากรับกาแฟอีกไหม mai dorește cineva o cafea mai dorește cineva o cafea ไม่ nu nimeni